Menyatakan beliau, rahimahullah ta'ala, وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا Dan apabila seorang lelaki mentalak istrinya tiga, maksudnya ditalak tiga kali sudah ditalak. Ya. Orang dia katakan, kamu saya talak. Lihat tidak. Ritu satu, rujuk lagi, talak lagi kedua. Rujuk lagi, talak lagi ketiga, tiga kalinya. Maka kutubnya kata Imam Al-Barbahari, kata ada harunat alaih telah haram perempuan ini atasnya wala tahillu lahu ila halal baginya hatta tankiha zawjan ghairahu sampai dia nikah dengan suami yang lain baik jadi ini talak yang diinginkan talak ditalak tiga kali bukan ditalak dengan lafaz tiga misalnya dia talak istrinya kamu talak tiga misalnya Maka dikatakan kamu talak, talak, talak. Nah, ha, tiga kali sekaligus. Ini terhitung satu. Menurut pendapat yang paling kuat. Saya katakan menurut pendapat yang paling kuat, sebab memang ada khilaf. Ini yang dibuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyid, Syekh Ibad, dan lain-lainnya dalam masalah ini. Jadi walaupun dia ucapkan dia tadi kamu salah, salah, salah, salah misalnya, itu hanya cuma satu. Di tadi, jatuh sudah, satu. Ya, kesempatan berikutnya, cek lagi misalnya, kemudian palak lagi, nah itu sudah dua. Berikutnya, demikian talak lagi sudah tiga. Nah, di sini harus pisah selama-lamanya. Tidak boleh nikah lagi, kecuali kalau perempuan ini sudah nikah dengan yang lainnya. Nikah dengan suami lain, ya, cerai, ya boleh kembali dia nikah kalau memang dia lihat ada masalahnya. Nah, saya perlu diingat di sini. Ya, kadang ada seorang yang sudah mentalak beberapa kali. Akhirnya setelah itu dia menyesal. Dia ingin istrinya kembali lagi. Ya, caranya, dia pakai silap. Ya, berkata kepada seorang tolong kamu nikahi istriku, begitu kamu nikah, kamu langsung ceraikan. Kamu langsung ceraikan. Nah, ini perkara yang seperti ini adalah perkara yang terlarang. Kan? Nabi SAW bersabda, La'ana lah. Allah al-muhalli wal-muhallalala. Allah melanat orang yang menghalalkan dan dihalalkan untuknya. Nah, ini maksudnya. Dia minta kepada orang nikah supaya halal untuknya. Demikian pula yang lainnya. Siapa yang melakukan itu kena la'ana dari Allah Subhanahu SWT memang perkara talak ini banyak orang bergantung. Saya betul dan sekali lupa. Nah, dan talak itu dengan dua perkara. Talak dengan lapat sorry, tegas, kamu talak. Misalnya. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Misalnya. Nah, ini talak dengan lapat sorry. Dan ada talak dengan lapat ya. Dengan lapat ya, Misalnya bulan kamu, rumah orang tua tuamu. Kalau diniatkan dengan talak, lapat ya, kalau sorry jelas ya fikiran. Ya. Kalau uh, kinayah, maka harus dengan niat. Kalau dia niatkan dengan niat talak, dia terhitung talak. Kalau dia niatkan dengan niat talak. Kalau tidak dia niatkan, maka tidak terhitung. Tidak terhitung. Dan hati-hati dari bergampangan mentalak. Ya. Perempuan juga harus dapat mu'asyarah bil ma'ruf wa asyirhunna bil ma'ruf. Nah, wa asyirhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka dengan yang ma'ruf, yang baik. Dan hal yang seperti itu adalah perkara yang tercela. Sampai sebagian para ulama ya, menyebutkan satu kisah bagaimana bergampangannya orang mentalak. Ada orang punya empat istri. Ya, dia punya empat istri. Dia katakan kepada salah seorang istri ya, suatu hari marah sekali kepada salah seorang istri. Akhirnya dikatakan kamu cerita ya. Nah, maka istrinya pun susah. Datang lagi istri keduanya, mengatakan, ya Tuhan, kenapa kamu talak si, si, si Tulana? Maka dia kata kamu juga membela dia, kamu juga salah. Nah, subhanallah. Setelah salah kedua datang istri ketiganya, dia mengatakan seperti ini. Kenapa kamu salah si pulang dan si pulang? Marah lagi, kamu juga membela dia, kamu juga salah. Nah, datang lagi kontak, dia salah juga. Setelah itu istri tetangganya. Datang kepadanya. Ketika itu dia katakan, Ya Pulang, Ya Pulang, kenapa kamu mentalak istri-istrimu? Katanya, kamu juga ditalak. Lalu suamimu mengizinkan. Apa kata suaminya? Iya, saya tidak izinkan. Allah minta. Ini menunjukkan orang berlebihan kan dalam masalah hal ini dan tidak seperti itu syariat Islam. Iya. Allah minta. Dikatakan oleh beliau, rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَلَا يَحِلُّ لَهُ لِلْمُسْلِمِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا في إحدى ثلاث tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi anna Muhammad Rasul abduhu wa rasuluh tidak halal darahnya illa bi ihdatsalah kecuali dengan salah satu dari tiga apa itu zalim ba'da ihfar yang pertama adalah orang yang berzina setelah dia muhfar kita sudah sebutkan ihfar itu apa yaitu dia sudah pernah menikah sudah pernah menikah walaupun satu kali dalam umurnya pernah menikah misalnya setelah itu uh, diceraikan istrinya melakukan perbuatan zina maka di sini mustahil bisa halal darahnya dalam artian boleh dibunuh dan artinya dia kafir boleh dibunuh itu dirajam seperti yang telah kita sebutkan atau murtad ba'da iman atau dia murtad setelah dia beriman atau qatala nafsa atau qatala nafsan mu'mina bighairi haqqin atau dia membunuh jiwa mukmin tanpa hak dia tanpa sesuatu yang dibenarkan baik talbih maka dia juga dibunuh kerana itu jadi kita wama siwa dalik ada pun selain dari itu pada muslim ala muslimi haramun abadan hatta taku musta'ah maka selain dari itu maka darah seorang muslim atas muslim lainnya haram selama lamanya sampai hari kiamat ini prinsip Islam yang sangat top sebenarnya nah para muslim terjaga darah dan kehormatannya لأن فلذات النبي بحجة الوداع حج في سهل di Arafah ketika beliau khutbah dalam motif yang betul-betul mengesankan beliau memberikan peringatannya kata beliau ala inna rima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haram فحرمة يومكم هذا في hada هذا في hada tahu فهنا sungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian, kehormatan kalian, haram antara sama kalian kaum muslimin. Bagaimana haramnya negeri ini, maksudnya terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah dan terhormatnya hari ini, ini yaitu hari Arafah. Nah, jadi terhormat Arafah orang muslim adalah suatu hal yang sangat dihormati di dalam syariah. Dan siapa yang merupakan darah, jiwa tanpa hak, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad fil ardh, fa ka'annama qatala an-nasa jami'an, wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an." Karena itu, kami tetapkan terhadap Bani Israil, siapa yang membunuh jiwa, bukan kerana lantaran dia membunuh, dan pula kerana lantaran dia membuat kerusakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkannya? Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Ini nas tegas tentang bahaya membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Maka darah seorang muslim adalah perkara yang dijaga. Dan ini bantahan terhadap orang-orang sawarij. Terlalu mudah untuk mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Iya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan jangan sampai fikrah-fikrah pemikiran khawarij ini masuk kepada umat Islam. Pada bentuk pemikiran sederhana sekali. Tapi orang tidak sadar, dia masuk dalam pemikiran soal. Ya, saya ada contoh ya. Saya memberi contoh yang banyak dengan kejadian laskar. Pertama, kadang sebagian itu belum paham letak-letak kesalahan di mana. Kemudian yang kedua, kita mengambil uh, jenis orang yang sudah menikmah kepada salah di jatuh dalam kesalahan, supaya kita jangan jatuh di dalam lubang yang sama. Ya. Nah, ketika kejadian di Ambon, ada perintah untuk menyerang orang-orang yang membeking perzinahan itu kan keluar di waktu hari ini fatwa dari Ja'far bin Malik tentang halalnya darahnya mereka. Kenapa dikatakan halal darahnya? Sebab mereka ini tidak rida perzinahan dihilangkan. Tidak suka perzinahan dihilangkan. Dia beking artinya tidak suka perzinahan dihilangkan. Kalau begini, hukumnya syafir halal darahnya. Dan ini bukan pendapat Ja'far bin Thalib saja. Didukung oleh yang lainnya. Di Askari ditanya setelah khutbah Jumat oleh sebagian ikhwan, yang akhir ini termasuk yang diperintah juga untuk menyerang. Dia kan bingung, masa muslim juga walaupun berbuat zina, namanya muslim masa diperintah untuk dibunuh. Dia heran tanya, dia tanya kepada Askari katanya apa? Halal darahnya. Halal darahnya. Tiba-tiba kasar ditanya lagi oleh ikhwan. Katanya itu keyakinan saya yang saya yakini dengannya. Dia bawakan lagi dalil-dalil. Nah, demikian pula, jadi saya ungkapkan ini kepada Muhammad saya. Dia juga membela. Bela hal tersebut. Lihat, ini kesalahan detail dalam masalah menghukumi kubur. Jatuh dalam kesalahan persis kesalahannya Salman al-Auda, sabar hawali dalam masalah ini. Salman al-Auda, sabar hawali, juga ketika mengatakan kepada Ah, penyanyi yang kafir itu dia katakan ini dosa tidak diampuni. Kemudian orang yang minum minum keras terang-terangan, eh. ini orang yang menampakkan dosa. Yang mujahir dengan suatu maksiat ini tidak diampuni. Ini tidak diampuni. Ini maksudnya ke dalam masalah istihlah. Masuk ke dalam masalah istihlah yang diterangkan oleh para ulama bantahan terhadap orang-orang khawai. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan suatu dosa Apabila mengkafirkan seorang muslim dengan suatu dosa, mereka yastahillah, panjang dia tidak menganggap itu halal. Jadi mereka mengatakan ini kafir. Orang yang melakukan dosa seperti ini kafir, sebab itu artinya dia telah menghalalkan dosa itu. Menghalalkan dosa itu. Dari mana diambil bentuk penghalalan? Ya. Kalau artinya siapa tadi? Dia katakan, dia lindungi itu, berarti dia ridho. Itu artinya dia halalkan perzinahan. Hukumnya kafir. Kita habis? Demikian pula Salman dan lainnya, Salman Al-Aun dan Sabah Hawali, ketika mengkafirkan seperti itu juga. Ini dia umumkan, kemudian dia seakan-akan uh, eh, mengharapkan hal tersebut. Dengan perbuatannya dia sendiri mengharapkan. Maka hukumnya juga tidak diampuni dia saya. Dia diampuni artinya kafir perbuatan seperti itu. Waktu tidak ada yang tidak diampuni dikira disyirikan. Nah, dan ini salah besar dalam masalah akhidat. Salah besar. Sebab mengatakan seorang itu mengharamkan itu tidak cukup dengan perbuatan. Bukan dari perbuatannya dinilai, tapi dilihat dari sifatnya, keyakinannya. Kalau dia meyakini itu halal, baru dia dikatakan kafir. Dia meyakini zina itu halal, baru dia katakan kafir. Tapi kalau dia berbuat zina, belum tentu dia menghalalkan. Dia berbuat. Atau dia misalnya, apa namanya, belum tentu dia menghalalkan. Belum. Tapi dia dikatakan dia menghalalkan kalau dia meyakini dengan hatinya dia ucapkan syiati ini halal bolehkah baru dikatakan dia kafir keluar dari Islam dengan keyakinannya adapun dengan amalan tidak dikatakan menghalalkan sini letak kesalahannya kita ini masalah salahnya jatuh ke dalam masalah dia tidak sadar mirip dengan perkataannya orang-orang salah yang terlalu gampang menghargakan kaum muslim nah karena itu Poin-poin yang seperti ini yang merupakan usul ahli sunnah memang sangat nikmat sekali kalau seorang muslim memahaminya dengan baik. Ya. Atau memberikan kesetuhan kepada dirinya bisa berjalan dengan adil ya. di dalam setiap masalah dan pada suatu perkara dia tetap berada di atas rel Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nasehat Allah SAW. Allah SAW. Kemudian kata beliau rahimahullah. Kata beliau, فكل شيء مما أوجب الله عليه فلا يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والطور Kata beliau dan segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-fana. Allah mewajibkan akan sirna, akan fana. Fana ini sudah bahasa Indonesia. Fana, fana. Ya. sudah sirna, Allah mewajibkan hal tersebut sirna, maka semua yang akan sirna akan hilang. Kecuali, ada di kecualian yang tidak akan sirna. Maksudnya kalau tidak akan sirna, berarti dia sekat. Apa itu sesuatu yang kita itu? Sebutkan Al-Jannah. Satu, surga. Yang kedua, warna. Neraka. Ketiga, Al-Arsh. Arsh. Sudah, sudah terangkan. Yang keempat, Al-Kursi. Kursi juga sudah, sudah terangkan. Yang keempat, Al-Law. Nah, terima ya. Yang kelima, Al-Law. Allah adalah Allahul Mahfuz. Tempat catatan apa? Uh, eh, takdir. Kemudian yang kedua Al-Qalam. Pena yang ini. Kemudian yang ketujuh Astur. Astur di sini artinya Ar-Ruh. Dengan kan jaminannya Ar-Ruh. Dan dipahami Astur. Sebenarnya eh, sang kakala juga. Yang diinginkan sini dengan Astur. Yaitu uh, eh, Ruh. Ada sebagian kayanya yang menerima syabut sunnah yang diartikan dengan sangka salah. Keterompetnya yang ditiup itu ketiga hari kiam. Itu salah ya. Jadi yang kami asur di sini adalah ruh. Baik. Ini tujuh disebut oleh pengarah. Ada biologi saya sendiri pun minhada abada. Dari tujuh ini tidak ada satu pun yang sana. Tidak ada yang sirna selama-lamanya. Maksudnya tujuh ini semuanya kekal juga. ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه يوم القيامة kemudian Allah akan membangkitkan makhluk di atas apa yang mereka mati di atasnya pada hari kiamat ayuhasibuhum bima syaa lalu Allah menghisab mereka sesuai yang kehendaknya tariqum fil jannati wa tariqum fil sa'ir satu kelompok satu golongan di dalam surga satu kelompok lainnya di dalam neraka fa yaqulu li sa'iril khalqi ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا dan Allah berfirman kepada seluruh makhluk dari yang belum dicipta eh, dari yang tidak dicipta untuk tal selain dari itu tadi katakan kunu turaba jadilah kalian tanah Penetapan satu keyakinan dari keyakinan ahli sunnah. Bahawa segala sesuatu itu akan sirna. Kecuali disebut oleh pengarang tujuh di sini. Tujuh perkara tidak akan sirna dari makhluk. Ya. Segala sesuatu dari makhluk akan sirna kecuali tujuh. Pengarang cuma menyebut tujuh. Yang sebenarnya ada delapan. Ada satu yang lainnya beliau tidak sebutkan yaitu sebut dalam hadis uh, ajabuzan dalam hadis di hadis dalam Syekh Al-Albani ya kullu ibni adam yaqna illa ajabuzan minhu khuliqa ibnu adam wa minhu yuraqqa segala sesuatu dari anak Adam akan sirna kecuali ajab ajabuzan ajabuzan itu artinya tulang ekor itulah ekornya manusia itu tidak akan sirna Nah, tidak kan? Firman. Dari situ anak Adam dicipta, dari situ pula anak Adam uh, dirantai kembali, ditarik kembali. Ya. Jadi kalau digabung dengan ajar ajar berdana yang kekal dari makhluk itu, ya, bersama dengan disebut oleh pengarang surga, neraka, al-arsh, al-kursi, kemudian al-lawh, al-qalam, al-ruh, dan aja bilang dikumpulkan dalam dua bencir bagi siapa yang menghafalnya dengan mudah. Sama dia tu, hukum bapai yang muha min al qalbi wal baquna fi hayy al adam fi al arsh wal kursi nar wa jannah aja bulu arwah kada lawu wal qalam. Kata penyair ini, sama dia tu, hukum bapai yang muha ada tujuh perkara. Hukum kekal meliputi tujuh, eh, eh, lagi, ada delapan perkara. Hukum kekekalan meliputi 8 perkara ini. Minal khalqi wal baquna fi sayyid al-adam. Delapan perkara dari makhluk atau delapan dari makhluk yang kekal. Dan yang lainnya akan sirna. Akan hilang, akan tidak ada yang lain. Yang kekal cuma berapa? Delapan ini saja. Apa itu delapan ini? Dikatakan fi al-arsy wal kursi Darul wajanat. Dia adalah al-arsh. Kursi, kedua. Yang ketiga, sorga. Ah, yang ketiga, narun, neraka. Yang keempat, sorga. Kemudian dikatakan, wa'ajabun wa'arwahu kadallahu huban qalak. Kemudian yang ke lima adalah tulang ekor. Yang ke enam adalah ruh. Yang ketujuh adalah uh, eh, al-lawuh yang kedelapan adalah Al-Falam. Ini delapan semuanya ada hukum kita. Dan semuanya mempunyai adillah. Yang tadi, uh, Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Ini dari prinsip Ahli Sunnah di dalam masalah ini. Ya. Paham ini ya? Nah. Baik. Kemudian akhir poin dikatakan oleh Imam Ibn Bahari. Kemudian Allah akan membangkitkan makhluk di atas apa yang mereka mati di atasnya. Jadi semuanya dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Dibangkitkan yawman qiyamah pada hari qiyamah. Ayuh hasibahu bimasyam. Lalu Allah mencitak mereka sesuai dengan perintahnya. Maka cuma ada dua kolom. Tarikun fil jannati wa tarikun fil sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka. ويقول لسائر الخلق dan Allah berfirman Allah eh، berkata kepada seluruh makhluk Iman Lam yukhlaq lilbaka Lilbaka Dari makhluk yang tidak dicipta Untuk mendapatkan kesalahan Saya katakan Bunuh terawak Jadilah kalian Sebagai tanah Nah الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوان حتى الذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض يا أهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض هذا بيقول الإيمان إذا الإيمان في الانقطاع على hari antara seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Anak Adamnya, Aksiba, binatang buahnya, wal hawam, serangganya, hatta ad-dara dari ad-dara. Tapi Allah mengambil, memberikan hukum pada sebagiannya dan sebagian yang lain. Penduduk surga dari penduduk neraka. Penduduk neraka dari penduduk surga penduduk surga sebagiannya dan sebagian penduduk surga lainnya. Penduduk neraka sebagiannya dari penduduk neraka yang lainnya. Kisah berjalan. Kisah antara makhluk. Apa saja yang terjadi kezaliman antara sama makhluk, pasti akan dihisap. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terbatas pada manusia saja. Semuanya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha." حتى يقال للشاة الجلحاء لشاة القرناء ثم akan dikembalikan setiap hak itu pada pemiliknya sampai kambing yang patah kambingnya meminta pertanggungjawaban pada kambing yang mengatakan ini menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh pengarah dan di dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya kisah perempuan yang masuk neraka kerana putih bagaimana itu? Dia ikat kucingnya, tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, mati kerana hal tersebut. Nah, maka dia pun mati, parah dan perempuan ini masuk neraka gara-gara itu. Dia melakukan masuk neraka gara-gara dengan hewan. Itu perjalanan antara sesama makhluk. Seluruh makhluk, manusia dengan hewan, dan seluruhnya, datang membuat kebaliman, maka harus dia bertanggung nabi, dan nanti tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan kita itu memakai seorang harus mempertanggungjawabkan. Kalau dia berbuat dosa, kan, kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Dia bayar dengan kebaikannya. Kalau tidak punya kebaikan, maka dosa orang tersebut dia tanggung. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Kadar dosa yang dia lakukan. Jadi itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari kata beliau من كان عنده مظلمة لأخيه من شيء أو من عرضه فليتحلل فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. Kata dia siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya? Apakah pada kehormatannya atau pada apa saja? Tidaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Cepat, minta dihalalkan. Sebelum datang nanti suatu hari, tidak ada lagi mata uang emas, tidak ada lagi mata uang perak untuk membayar. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikan. Kalau dia punya, dia ambil dosanya, nanti dia lemparkan ke dalam neraka oleh Abu Dullah. Lalu ini menakjubkan lagi, hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, tentang orang yang bangkrut itu. Nabi bertanya, ada dulu nama Mukhlis, tahu ke kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang yang bangkrut, man la dirham ala wa la mata. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta sama sekali, itu orang yang bangkrut. Kata Nabi bukan ini orang yang bangkrut. Kata orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat. Datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Banyak pahala yang insya Allah. Tapi datang dalam keadaan setelah membagi si anu. Memukul si anu. Bekerja si anu. Tanggap kehormatan si anu. Bahkan darah si anu. Setiap orang yang siang. Dia bagi datang menuntutnya. Datang menuntutnya. Maka, dia sekali hari menuntut dia baik dengan kebaikannya. Terus dia bayar sampai habis kebaikannya dan masih ada juga orang yang menuntut. Setelah itu, ternyata punya kebaikan lain yang belum bayar, maka dosa yang menuntut ini, dia tangguh, setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Ini untuk orang yang bangkrut, selalu bahas selama Nah, akan stop, akan ditegakkan pada hari kiamat. Apakah dia penduduk neraka? Misalnya, dia berbuat zalim kepada orang kafir, kita sih pasti pada مسلم من ضميره بقي ليه berkaitan dengan makhluk atau dia sama-sama penduduk surga ada nanti sifatnya ya tetap harus dia bayar harus diselesaikan segala sesuatu pada hari itu nah ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل فطيب dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat dan tidak satu jiwa pun yang terbalini. Semuanya kan? Dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa ikhlaful amalillah. Dan juga harus mengikhlaskan amalan untuk Allah. Nah, ikhlas merupakan taubat syariah. Karena apa di dalam syariah? Yang merupakan landasan diterimanya amalan. Iya. Amalan apa saja ibadah apa saja tidak akan bermanfaat kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan dan jangan mempersyirikatkan seorang pun di dalam peribadatan kepada Rabbnya. Ya, Innamal amal niat dan setiap amal itu dengan niatnya. Dan lain setiap muslim berusaha untuk mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Warida bi qada'illah wa sabri ala hukmillah والايمان بما قال الله عز وجل والايمان باقدار الله كلها خيرها وشرها peluniha lah wa kurfiha terima terhadap ketentuan Allah bersabar terhadap hukum Allah dan mengimani apa yang dikirmankan oleh Allah Azza wa Jalla beriman di akadarillahi kurfiha dan beriman tentang segala ketentuan segala takdir Allah seluruhnya khairiha wa syarriha yang baiknya dan yang jeleknya kurfiha wa kurfiha yang melihatnya maupun yang pahitnya. Pada alimullah Tuhan imbari amilun. Aku telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hamba. Wa ila ma humta'irun. Yang Allah telah mengetahui pada mereka, pada kemana mereka akan berjalan. Wa la yakhrujuna min ilmillah. Mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah, dari ilmu Allah. Wa la yakhruju fil aradina. Wa la yakhruju fil aradina. Wa la fis samawat illa ma 'alima Allah azza wa jalla tidak ada sesuatu pun di muka bumi dan di langit-langit kecuali apa-apa yang telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla anda hendaknya kamu tahu annama asabaka lam yakun li'ikhtiyar bahwa apa yang menimpa kamu tidak akan mungkin melekat dari kamu وما أخطأك لم يكن ليصيبك تعطى الملائكة أنتم إلى أن ممكن أن تكبرك الملائكة أنتم إلى أن ممكن بالإنبام فلا خالق مع الله عز وجل لم تلال من ستة bersama Allah Azza wa Jalla. Poin yang ke-62 ini penetapan akhir penjelasan dari Imam Al-Barbahari tentang keyakinan Ahlus Sunnah dalam masalah takdir. Ya.